Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման գործում մեր խնդիրն այսօր կանոնակարգված աղբահանություն կազմակերպելն է, կենտրոնացված աղբավայրերի կառուցումը եւ դրանցում աղբի էկոլոգիապես անվտանգ պահպանումը, ասում է Արցախի հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Գաբրիելյանը։ Թափոնների կառավարման ոլորտում մենք շատ մտահոգված ենք որ հասնենք այն մակարդակին որ այսօր աշխարհը գտնում է որ պետք է այդ մակարդակից ցածր չլինի դա ի՞նչ մակարդակ է այդ մակարդակը այնա որ թափոնների անվտանգ կամ պահպանման կամ դրանց չեզոքացման համակարգ պետք է ունենանք մենք չեզոքացման համակարգը այսինքն այսօր աշխարհում կա բարձր ջերմաստիճանի տակ վառում են այդ թափոնները որոնք լրիվ վերենացվում այսինքն ածխաթու գազի հանքային այն նյութերը, որոնք որ այլ մանաչի մասնակցում քչանում, մոխիրա դառնում, այդ մոխիրը արդեն թաղում պահում ամետը, որը վտանգը չի ներկայացնում, իսկ այլված նյութերը արդեն ոչ թե կիսաայլված են, ասենք կիսաայլված դեպքում այնպիսի դիօքսիդներ, որոնք որ մարդու կենթանիներին վնաս են պատճառում։ Նրանք միջև այլելը գոլորշյանում են օթի մեջ եւ ինչ որ տարածություն գնալով նստվածներ են տալիս հողի ջրի բուսականության վրա այդ բույսերից արդեն կենթանիների օգտվելով դրա կաթի մսի հետ կարող է նաև հասնել ոչ թե կարող հաստատ մարդու առողջությանը վնաս կպաճարի այսինքն այդ այլման չեզոքացման վառարանները, այն հանգույցները, որոնք չժոքացնում են, պիտի լինի այսօրվա մեր դարին գիտության ձեռքբերումներին համապատասխան։ Եթե չէ, ուրեմն իմաստը կորչում է։ Դրանից հետո էլ մի կերպ պահպանմանը կա այսպիսի մոտեցում։ Եթե թափոնները այսօր չեն կարող այդպիսի ձևով չժոքացնել, բայց կարող է վաղը մեր գիտությունը արդեն մարդկության զարգացման գիտական մեծ ձեռքբերումների շնորհիվ այդպիսի տեխնիկական հնարավորություններ առաջանա, ապա մենք սա ապահով պահպանման եղանակները պիտի ընտրենք։ Կոնսերվացիա։ Այո, կոնսերվացիան այնպեսի ձևով պահպանենք, որ այդ պահպանման ընթացքում թունավոր գազեր կամ ջրերի մեջ թափանցող քիմիական նյութեր չլինեն, վնասներ պատճառեն։ Այսինքն այդ թափոնները կենտրոնացած ձևով մնան։ Հիմա եթե թափոնները ամեն մի համայնքում ուրուզում գցնեն, դա հավաքելներ։ Կենցաղային աղբի մասին եք դու խոսում։ Այո, կոշտ կենցաղային թափոնների մասին խոսում։ Այն մնացած թափոնների մասին, Այստեղ այդպիսի գործարաններ չկան, որ ասենք այդպիսի թափոններ առաջանում, այդ գործարանները ասենք խաղողի վերամշակում ընկատարում են թափոնները իրանք իրաց դաշտերում այդ խաղողից կորիզ դա ինչ որ բաներ կարելի որ պրեսից հետո մնում է։ Փռումը իրանք դաշտերում չորանում է հողի հետ, լուծում ա գում, այսինքն դա բնությունից եկած աթխոտ է, էլի։ Այդ հա։ մնացուկները բնությունից արդարացած։ Տերևներն էլ որ աշնանը թափվում են, էդ էլ է մնացուկ, ասենք թե։ Բայց ինքը իրան ոչնչանում է, հումուսա դառնում, այսինքն այդ ցիկլը բնության մեջ կա։ Այս այնպիսի գործարանները, որոնք իրենք սինթետիկ նյութեր են արտադրում, մենք չունենք Այդ սինթետիկ նյութերը արտադրված պատերազմ մենք ստանում ենք ստեղ օգտագործում ենք եւ դա լվացող նյութերն են։ Օրճարից սկսած լվացքի մեքենայի մշուր օգտագործումն ավելի ուժեղ նյութեր է։ Սպասքի լվանալու հեղուկներից ավտոմեքենաների լվացման կետերը։ Այդ նյութերը մի քիչ այլ է, դա այն տերևների նման չի, խաղողի կորեզի նման չի, կամ փայտի, որ շողոցում ունեն թեփի նման չի, էլի, որը որ կարողանա մենք այնպես դեռ նրա համար ընտրենք կամ հələ գոմախպի նման չէ, ու գոմախ կորոնագդել թափոնա չէ, բայց դա կարող վերածենք շատ որակյալ պարարտանյութի։ Հիմա մեծամասամբ այդ եղանակավան շարժում այլ գործարաններ, որոնք մոտ խնդիր են առաջացում, չկա։ Այսինքն Արցախում թափոններ ասելով հասկանում եք կենսաղային ապը եւ Ստեփանակերտում ղարքավորված է աղբահանությունը։ Իսկ գյուղերում ուր ասես թափում են։ Գյուղական վայրերում ինչ կերպ է հնարավոր քիչ թե շատ ղարքավորել աղբահանությունը։ Կոշկենցաղային թափոններով շրջակա միջավայրի ախտոտվածության հայտնաբերման, դրանց ուսումնասիրման, ցակման աղբյուրների ուսումնասիրման եւ այլ տեղեկություններ հավաքելու գծով երկու տարի կատարվել է ծրագիրը, կոշկենցական թափոնների ուսումնասիրության ծրագիրը բոլոր համայնքներում գրեթե Որ տարիներին էր 16-17 թվականներին այդ թվականներին կատարվել է ու մենք եկել ենք մի եզրակացության, որ սա արդեն ոչ թե խնդիրը նրա մեջ է, որ մարդիկ շատ են տեղ չկա, այսպիսի խնդիրներ, որ ասենք խիտ բնակեցված երկրների նման չի, այլ մերը կանոնակարգված աղբահանություն չկա, ընդհանրապես չկա, այն պրիմիտիվ ձևով չկա, էլի։ Համայնքներում տեղ կա 10, տեղ կա 8, տեղ կա 6 աղբա տեղ կա 10-20-30 դա կա սովետական տարիներից է գործում այդքան բոլոր համայնքները ընդգրկած հադրութինը, Քաշաթաղինը, Շահամյանինը, բոլոր տեղերը մեկ-մեկ ուսումնասիրել են եւ բնակչությունը մեզ օգնել է ցույցատվել այդ տեղերը շատ արագ են կատարել։ Իրանք էլ են լալ շահագրգռված, որ այդ ուսումնասիրությունները կատարենք, մենք էլ մեր եզրակացությունը տանք, մեր առաջարկությունները տանք, ասել ենք էլի, որ այսպիսի խնդիրներ ունենք Բավարի իրան մակերեսը ինչ խորության վրա է, ինչ տեսակի թափոններից է ու դրա շրջակայքից հողից անալիզները վերցրել ենք ուսումնասիրել հողից անալիզները որ վերցրել են, նաև վերցրել են այնպիսի տեղերից այդ համայնքում, որ սկի թափոն կյանքում տեղ եղած չէ։ Գրեթե չեն տարբերվում իրարից։ Այսինքն այդ թափոնները փոքր ծավալա, չորանումա շատ չի լինում այդ process-ները, բայց դա չի կարելի թողնել, որովհետև վաղը մյուս օրը այդ թափոնները տեղներ չեն իմանալու։ Հնա հողավզածած ինքը ոնց որ մի ականա էլի մի օր պիտի պայթի բայց որ մի տեղ ալինում դրա վերամշակման հավանականությունը արդեն ավելի է շատ անոմելը, որ ինչ-որ մի կազմակերպություն կուզենա դա վերամշակել։ Պետության սուբսիդի հաշվին կամ այդ ապոնը վերամշակելուց կարող է ինչ-որ օգուտներ ստանան, չգիտեմ էլի, վաղը մյուս օրը ինչ ձևի կզարգանա այդ process-ը։ Բայց պետք է որ կենտրոնացված աղբավայրերում այդ աղբավայրն էլ պետք է ունենա այն պարամետրերը, որ միջազգային ստանդարտներով պահանջվում է, որպես այդ աղբը դեղ կուտակած պահպանվի անվտանգ ձևով միջև մենք հնարավորություն ունենանք գիտականորեն հիմնավորված ձևեր առաջ գան դրա չժոքացման համար։ Գյուղական վայրերում կարծում եմ դա հնարավոր չէ, այնտեղ նման ցավալով ահպ չկա, որ մասնավորը շահագրգռված լինի հետագայում վերամշակել։ Նույնիսկ Ստեփանակերտի աղբանոցում ինչ որ մեկը մասնավոր փորձ արեց, որ վերամշակի աղբը, այդպես էլ հաջողության չհասավ, ընդհակառակը ավելի վատ վիճակ ստեղծվեց աղբանոցում, քան մինչև այդեր։ Նկատիչունը, որ ամեն մի համայնք պիտի ունենա իր աղբավայրը, մենք ուսումնասիրելուց հետո, տեղեկությունները հավաքագրելուց հետո առաջարկություն ենք ներկայացրել, որ շրջաններում ունենանք աղբավայրեր, որ մարտակերտից չի լինելի, բերենք ստեղ երկի իմաստը չունեն։ Այսինքն մարտակերտի շրջանին երկու աղբավայր, հադրութին երկու, ասկերանին երեք, քաշաթաղին օրինակ երկու կամ երեք, այն շատ։ Բայց դրանք ծախսեր են։ Միանգամից պետությունը օգնում է համայնքներին մեր ծրագիրը այդպեսին է։ Հետո այդ ծրագիրը ինքնաբավ, այսինքն ժողովրդից ոնց որ Ստեփանագերտում 140-160 դրամ հավաքագրումն է ամսական։ Շնչին 120 դրամ։ Այ հիմա սյուղանակները որ։ Հիմա այսօր Այգեստան գյուղում, որտեղ ես բնակվում, արդեն այդ համակարգը գործում է։ Մի 16 հատ գյուղ արդեն այդ համակարգը գործում է։ Այսինքն այդ առաջարկությունը ուսումնասիրել վարչակազմների կողմից, համայնքի ղեկավարների կողմից, քաղաքաշինության նախարարության կողմից, այսինքն մենք առաջարկ կնենք նաև շինարարական լուծումներ, չէ՞ հիմա տեսնենք այդ մեր լուծումները կարող ավելի խելամիտ առաջարկություններ կա, իսկ մենք մասնագիտական կողմը չի, մենք ավելի թույլ ենք չմոտեցալ։ Նաև քաղաքաշինության նախարարությունն այդ հարցին իր ակնությունը ցուցաբերել։ Արդեն եկել են արգղներ, որ պիտի լինի, աղբավարի նախնական համայնքների կուտակման կետեր պիտի լինի եւ մեքենաները ինչ ռեժիմով որ համայնքներից որ աղբավարը պիտի տանեն։ Այս քանը հարածա հիմա աշխատանքները գնում են։ Ես կասեի մի քիչ դանդաղա գնում 20 թվականի սեպտեմբերից մինչև այսօր դեմսի խնդիրներ առաջացել, որ ավելի ավելի առաջնային մնացել է հետին պլանում, բայց մենք նախատես ունեինք, որ 20 թվականին այս խնդիրը ներկայացված է հանրապետության նախագահային, ինքը համապատասխան հանրահարականները տված էր այդ նախարարություններին բոլոր վարչակազմերին, որպեսզի զբաղվենք։ Հիմա այդ արդյունքները կամ հասկանված համայնքներն այսօր նկատվում է։ Եվ ես մտածում եմ, որ 1-2 տարվա մեջ այդ խնդիրը լուծելի է եւ այդքան մեծ ծախսեր չի, ինչքան որ պատկերացնում որ դա հագին մեծ ծախսեր։ Համայնքներում աղբեմսի բաներ չկան, ինչպեսին քաղաքում է, այսինքն այն ուտելիքները, մնացորդները գյուղական համայնա չի լինում։ Այսի աղբա, որը կարա 4 օր էլ արգղերի մեջ մնա ու ոչ մի բան վնասակար չի լինում։ 4 օրը մեկ մեքենան որ գա, արդեն ծախսերը 4 անգամ քիչա քան Ստեփանագերտ որ ամեն օր պետք գա։ Հետո էլ այդ աղբա տեղերը, որ արդեն տանում են, դա կուտակելիս խտացումա տրակտորների միջոցով, ծածկումա հողով շերտաշերտ, հետո մնում է թափոնները հետագայում մեկը տեղն էլ ենք արդեն իմանում ինչա, դրա բաղադրությունն էլ ենք իմանում, դրա զանգվածներ ենք իմանում ինչա։ Այսինքն վերահսկողության համար տեղեկություններ արդեն ավելի շատ ալեն, բայց որ ինքն իրան թափում ունեն ամենտեղ, դա արդեն վերահսկողության մասին խոսել ընդհանրապես չի լինի։ Պարոն Գապելյան, ոմանք մանավանդ գյուղական վայրերում հարմար են համարում պոլիէթիլենե մասան վառել, որբեսի չտանեն աղբավայրեր։ Ճիշտ է դա արդյոք կամ վառարաններն են նետում զմրանը տականալու համար։ Ոչ, ճիշտ չի։ Գործող օրենսդրության համաձայն նույնիսկ այն տերևները, նույնիսկ ծղոտը, այն որ սկի պոլիմերներ չեն դրանք էլի, նրանց վառելը չնախատեսված տեղում չնախատեսված ձևով արգելում է խոզանները սա արգելում է վառել որ դաշտերը վառում են օրենսդրությամբ արգելում է դա վառել ինչի որովհետև դա վնասակար նյութեր է օթում ավելացնում ժամանակավոր մեկը ավելացնում մեկը երկա ժամանակով ավելացնում ասենք պլաստմասաները որ վառում են մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա նրանք նորից նստում են հողի բույսերի վրա դա արդեն մծ խնդիրներ առաջացում այնպիսի խնդիրներ որոնք նույնիսկ դրա ուսումնասիրված տեղեկությունները դրա մասին չունենք, էլի, չգիտենք ինչպես վերաբերենք դրա հետ։ Գիտենք վնասակար մի բան է անհայտություն, անհայտությունը ավելի մեծ վտանգ է։ Վարելը ընդհանրապես չի կարելի ես ասում եմ չի կարելի խոզանները չի կարելի տերևները չի կարելի պլաստմասը էլ ուրմնասա բայց հավանաբար ոմանք չգիտեն էլ դա չգիտեն դա մարդը լվացքը փռած է մեկը պլաստմասաները վառում է 100 հա- մետր 50 մետր հեռավորության վրա տան մեջ նա այդ հոտը թափանցում, այդ լովասկի վրա շորը հապնում մարդը չգիտի որ նա իր օրգանիզմին անկպած այդ վտանգավոր նյութը։ Չի կարելի վառելը վնասատան։ Ուսումնասիրված տվյալները համաշխարհային այդ վառելուց եկած վնասը ահա որ մեծ վնասներ է։ Դա սերունդների վրա է ազդում, նույնիսկ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Արցախի հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Գաբրիելյանն էր։